Ai, Max. Hey. You're children. Landy. Aí, se Bitch. Dá papo aí, ela. Quer romance, tá um livro de amor proibido. Quer companhia, compra o poodle. Quer saber da minha vida, vai no Wikipedia ou pesquisa meu nome no Google. Vai tá se perguntando sobre quem eu amo, e querendo saber o que sinto. Não te engano, até tava chorando, mas te tipo, como é muito enjoa meu peito. Viro de um no peão de nave com os moleques chave Avistei a novinha louca na maldade no meio da cidade Buzinei, falei fique à vontade, falei Vamos pro meu iate, falei Vai rolar uma massagem, aí gola sacanagem tá da Tag Life Então senta pros malandragem nas tá Tag Life Tu vai sarrar pros maloqueiragem nas tá Tag Life Então senta pros malandragem Tu vai sarrar pras maloqueiragem. Com vontade. Ah, com vontade. Ah, ah com vontade. Lanzi. de Tree. Ixi, nós tá suave. Assim, no pinhão de nave, ouvindo tio Pac, na humildade. Ai. Nós é respeitado e ela é na maldade, livre com iate. E na hidromassagem ela deu com vontade, deu com vontade. Nós já falou, nós é Thug Life, nós Thug Life. Então senta pros malandragem, nós Thug Life sacanagem, sacanagem, nós Thug Life. Então senta pros malandragem, nós Thug Life. Ai, filho, tamo aí, filho, nós tamo à vontade. No pião de Lohad, no sabotagem, tranquilo e suave. A novinha safada sentou na humildade, levei pro iate, ai. Quando chegou lá, sessão de sacanagem, local de selvagem. Ela aceitou pros tag life, então senta pros tag life. Fica pros Stug Life, rebola pros Stug Life, vai, senta à vontade. Deita pros Stug Life, fica pros Stug Life, rebola pros Stug Life, vai, senta à vontade. Lá no do peão nós louco. É, Tug tá Life. Lozier. Yo. Yacht Tree. Yo. Yo. Ice Lil. Oi. Tipo Vavá Dog Dog Mal. Ha.